Tamo gdje se ljudi uputili da bi živjeli, dovedu od vrijeme na zemlji i tako da čekali neminovnu vječnost, treba u tim svojim mjestima, naseljima, radovima da bi vječnost mogli da dočekaju i da je dočekuju i da je se raduju i da se sa pouzdanjem nadaju i da još iz vremena sagledavaju ono što tek treba da dođe i ono što treba da se usele što treba da naslijede. Neophodno je pored parkova, bolnica, pekara, prodavnica, kafeterija, pijaca, bazena, teniskih, futbolskih i drugih terena, biblioteka, muzeja, šetališta, robnih kuća, tržnih centara, apoteka, vrtića, škola, fabrika, svega onoga što ljudi prave u svojim naselbinama, u svojim gradovima, neophodno je da bi mogli da očekuju vječnost na jedan dobar i pouzdan način i da se raduju praznicima svetim, neophodno da imaju i hram ili da imaju hram. smatramo da naš narod ni izbliza, iako ima pozitivnih pomaka, ali ipak još ni izdaleko onako kako bi to trebalo i kako hram služuje. Naš narod ne prepoznaje vrijednost hrana, značaj hrama i mogućnosti koje hram sobom daje ili kroz sebe daje. A naš narod, braće i sestre, ako ičega ima, pogotovo narod na ovim prostorima, mada u isto vrijeme nekako i najmanje svjestan toga, iako ima e, najveći broj hramova, ne samo ovdje na ovim prostorima, nego i širi. Možda nema se na Svetoj gori, ali da Sveta gora je opet jedno specifično mjesto i svojevrstan hram. Nema mjesta na zemljenoj kugli koje ima ovoliko hrama, ovoliko malo prostora ali u isto vrijeme nema naroda koji e, tako ponavljamo u odnosu na broj hramova koje ima što nas opet stavlja u jednu posebnu poziciju i u odnosu na ono koliko nam je dano pod tim mjerama će i da nam se mjeri, pa gledano tim mjerama Nema naroda koji tako slabo prepoznaje vrijednost hrana, koji ga tako e, slabo pošli, kao narod novim prostorom. Pri tome uzimam u obzir i one situacije kad se ljudi zauzmu da hram obnove i obnovivši ga i odsvetivši ostavljaju ga zaključan, vrlo rijetko ulazeći u njega i još rijeđe zahtjevajući da se tamo služe službe i da se u njemu raduju vesele i ukupljaju. I to je, braći i sestre, e, vrlo zabrinjavajuća okolnost. Kad biste pitali nekoga od naše braće i sestara koji pokušavaju sa Bogom da se sretnu van naše zemlje, širom bijelog svijeta, čuli biste čudesne priče, zaista čudesne priče i priče koje bi nas i tekako posramile. Da vidite samo kakvih primjera ima kakvog požrtvovanja i kakvog poštovanja, vraćaju se se prema pravoslavnom pravu u pustinjama evropskih i svjetskih, pogotovo tamo e, dalje u drugih kontinentima. Pravoslavni hram je pravo čudo kad ne idete na njega. Pravo pravcato čudo. Ali već i u evropskim gradovima pravoslavni hram je rijetkost, braći i sestre, u smislu da ga čovjek osjeti u onom njegovom unutrašnjem značaju i isijavanju, da ga osjeti kao mjesto bogoopštenja, mjesto bogosluženja. I imate tamo primjere ljudi, pravoslavnih hrišćana, koji putuju po nekoliko stotina kilometara nedjeljom i praznikom da bi prisustovali svetoj i božanstvenoj liturgiji. A redovno su slučaji, slučajevi gdje ljudi putuju po sat i po do najbližeg pravoslavnog hrama tamo negdje u Americi ima podatak da jedna porodica putuje nekih šest sati da bi bila na pravoslavnom bogosloženju. To jeste da bi mogli da same predovice živog i u crkvi pravoslavnoj prisutnog gospoda. I sve to nama koji živimo u gradu i u gradovima koji nemaju samo jedan hram, nego mnoštvo hramova. I u okolini koja takođe ima mnoštvo hramova, živih, aktivnih hramova, gdje se redovno odviju bogosluženje, treba u tome, braći i sestri, da prepoznamo velike Božije blagoslove i da prepoznamo hram kao mjesto sa ogromnim mogućnostima. Jedna od njih i najveća jeste da se u hramu srijećemo sa Bogom i da se sjedinjujemo sa njim. I nijedno mjesto nije tako pogodno za tu svetu radnju bogobopštenja kao hram. Istine. Do toga može doći i van hrama, ali u izuzetnim situacijama, kad su u pitanju neka velika gonjena i velika stradanja, koja iako velika i teška, ipak ne mogu da potisnu onu želju i potrebu da se čovjek srijeće i sjedinjuje sa Bogom kroz molitvu i kroz sveto pričašće, pa onda postoje modeli i načini kako se sve to radi i van hrana, u stanovima, u bolnicama, u robovima i u tamnicama. Dakle, mogućnost za Boga uopšte ne postoji i van hrama, ali, ponavljam, u izuzetnim situacijama. Ako tih situacija nema, hram je najbolje mjesto. Jer zbog toga treba da budemo mnogo blagodarni Gospodu, što je i ovom našem gradu podario hram. Podario je i mnogo sunčanih dana, podario i lijepu klimu i more i mnogo što drugo, divno i lijepo. Ali najveći dar, braći i sestre, zadržimo se ovdje u ovom gradu, najveći dar ovom narodu koji ovdje živi i ide ka neminovnoj vječnosti, jeste hram ili hramom Zbog toga e, vrlo važno da hram prepoznamo kao takvo mjesto, ne kao neko obično mjesto. I da nemamo neki površan odnos prema njemu. Ne. Kad god vidimo pravoslavni hram, e, treba u njemu da vidimo i ogromnu mogućnost. Zaista ogromnu mogućnost, mogućnost da se sjedinjujemo sa Gospodom, na što nas zapravo i sam hram poziva. To jeste i njegova glavna svrha i cilj podizanja hramova, njihovo ukrašavanje, posvećenje, jeste da bi se okupljali u njima i da bi se tako okupljeni u molitvi sa svojim sveštenstvom, sa svojim episkopima kroz molitvu, kroz božanstvenu liturgiju srijetali sa gospodom i sa njim sjedinim posebno kroz svetu tajnu pričašću. Evo i ovaj praznik sretenje e, također nas poziva u hramu vidimo i na ikoni sretenja i u bogoslužbenim pjesmama posvećenim ovom prazniku da se radnja odvija u hramu je presveta vladičica Bogorodica Boga u tijelu 40-dnevnog mladenca doveo u hram i da ga je sveti Simeon Bogoprimac u hram dočekao i primio. Isto tako i sveta proročica Ana Čifanuilova također u hramu boravila u postu i molitvama i ona ga je tamo vidjela i prepoznala i oglasila svom Jerusalimu, da je došao spasitelj, da se valja radovati. Tako i mi, praznujući ovaj praznik, treba da prepoznamo važnost prebivanja u hramu, važnost dolaženja u hramu i važnost naših svetih praznika u hramu. Jer vidite, braći i sestre, da mi ove praznike ne praznujemo izvan hrama. Nego svaki put kad je neki crkveni praznik, uvijek idemo u hram. Tako da sve nam to govori da je hram vrlo, vrlo važno mjesto. I zbog toga ne griješimo kad dolazimo u hram, ne gubimo vrijeme kad dolazimo u hram, ne propuštamo da izvršimo obaveze koje nas vezuju za svijet, time što dolazimo u hram i u njemu boravimo kraće ili duže, Što duže boravimo u hramu, sve nam je e, bliža i jasnija poruka našeg gospoda i sve nam je e, bliža i jasnija vječnost koja se e, posebno i na poseban način otkriva u ambijentu hrama. Je hrame, braći i sestre, posebno mjesto osvećeno samim gospodom. Vjerujemo da je vrlo mali broj vas prisustovao činu osvećenja hrana. To su posebne molitve, e, velike molitve svetih arhijereja naše crkve, velika svešeno dejstva, e, osvećenje časne trpeze, polaganje svetih moštiju, velika prizivanja, to su velike strašne molitve, velika prizivanja, veliko osvećenje, oblačenje časne trpeze i prvo prinošenje beskrvne žrtve tog dana na svetoj liturgiji i od tog trenutka hram je osvećen i posebno mjesto posebno mjesto e, u čitavom univerzumu, braći i sestri. Jer ima, recimo, vidite mnogo tih zvijezda po nebu, i raznih planeta, i raznih sistema, ali vjerujte, ni na jednoj od njih mislimo da na zvijezde kojima se vrlo često obraćamo za pomoć i za predskazanje i ne sluteći kako jadno izgledamo u tim situacijama, kako ponižamo i kako glupo, a sve to posmatramo sa zemlje na kojoj se nalaze svešteni prestop i svete i časne trpeze na kojima se nalazi dvorac svega vidivog i nevidivog. Onaj koji zvijezde imenima naziva i koji tačno zna svako od njih, jer je svojom rukom kačio. Svako zvijezdu i svako sunce, jer je sam stvarao i sunce i mjesec zvijezde, A ko? Ko je taj koji je stvarao? Ako ne onaj koga Simeon danas drži kao 40-dnevnog mladenca. I time, braći i sestri, on ukazuje da nema potrebe da gubimo vrijeme ovavajući na svijest, nego da se sabiramo u svetim hramovima, jer je perspektiva hrama najbolja perspektiva i skrava se najdalje vidi i najdublje vidi. što čovjek više boravi u hramu, sve više mu se otvara duhovni vid. Da vidi stvari e, nedostupne prostim čuvom, koliko god ona bila izoštrena. I sve nas to poziva na strpljivo boravljenju hramu, jer sveta proročica Ana je e, čitav niz decenija boravila u hramu, što isto važi i za svetog Simeona. Znači nije dovoljno biti samo jednom mjesec dana ili još riječi. Važno je imati, braći i sestre, taj kontinuitet. Imati potrebu za hramu, potrebu za molitvom strpljenju iščekivati da nam se Bog javi u nama samima i kroz nas same, kroz naše srce. To je jeste cilj molitva, da odčistimo naše srce od strasti i da Boga vidimo u njemu. A hram, kao ni jedno drugo mjesto, daje tu mogućnost da Boga sagledamo u sebe. Evo i ovaj praznik sveto sretenje gospodin poziva nas u hram, poziva nas na sveto bogosluženje, strpljivo molitveno iščekivanje i stajanje, poziva nas na svetu i božanstvenu liturgiju, u kojoj srijećemo gospoda i u kojoj se sjedinjujemo sa njim. Eto, neka bi gospoda o molitvama svetoga pravnog Simona Bogoprimca, svetog Lovačice Ame Majke Božije, da i mi hram dopoznamo kao mjesto našeg srijetanja sa gospodom i da nam hram bude drag i da nam njemu bude prijatno i da iz hrama uđemo i u onaj nebeski hram, nebesko Jerusalima i u njemu da pjevamo one himne i uznosimo onu slavu koju smo naučili da uznosimo ovdje na zemlji i one himne da pjevamo koje smo naučili ovdje u crkvi. Jer vjerujemo da će mnoge himne, mnogi trupari i mnoga slavoslove koje ovdje pjevamo i učimo biti prenesene i u bogosluženjem nebeskog Jerusalima i nebeskog hrama. Zato je potrebno da ih ovdje naučimo, da bismo ih i u vječnosti, u Carstvu nebeskom, u nebeskom Jerusalimu pjevali zajedno sa svetim bogoprimcem, zajedno sa svetom proročicom Anom i Majkom Božjom i svima svetima koji Boga sredoše na zemlji, u crkvi pravoslavnoj, u hramu pravoslavnom, u njemu se sa njim sediriše i sa njim neraskidivo prebivaju u vječnosti. Neka i mi naslijedimo taj sveti vječni i blaženi ljudi. Amen. Bože,